thank you ty svieť nám svieť na maľovanú lúku. Nech je šťastný celý svet, podaj kvetom ruku. Aký je usmiatý tento deň, slniečko svieti, lúka rozvoniava. Kvietok môj belasý, aký si utešený. Mm-hmm. A ako voniaš prečo sa voláš nezabudka? Nedá sa na teba zabudnúť? Hm, <laughs> podaj by nie, keď si taký roztomilý. A ty, sedmokráska, krásy máš za sedem kvietkov, však? Mamičko, pravda ma rado máš, keď sa tak na mňa pekne pozeráš. Zúbky ceríš celý deň, úsmevom ma objímaš. Veď ty určite dobre vieš, že mám dnes sviatok. Preto si takej dobrej vôle, pravda? Ale môžem mamičke natrhať kytičku však? Ona síce sviatok nemá, ale ja ju veľmi ľúbim. Poďte kvietky, poďte ku mne, Poď už je na stole. Už bežím. No poď, šťastie moje, poď. <laughs> Tu som, mamulienka moja jediná. Kvietkov som ti priniesla. Kvietkov si mi priniesla. Ty nezabudneš nikdy na mamku. Ďakujem, Katka, ale je rad na tebe. Červená <laughs> Ja ti veru naozaj pristane. Ani uliata. Ty moja červená čiapočka. Ďalej. Dobrý deň. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, Milo Smrek. Aj tebe, Katka. Ty si ale dnes šumná dievka. <laughs> A tá červená čiapočka, fi, fíha, to už hej. Niekto bol dobrý, keď dostal taký parádny dar. Ale Ujo! <laughs> Veď má dnes sviatok. Preto som predsa tu. Tak ti teda, Katka moja, prajem zo srdca všetko najlepšie. Priniesol som ti voňavučkých malín a trochu medíku. Je, ďakujem, Ujo Smrek. To ste naozaj nemuseli. Ale veď to nestojí za reč tej červenej čiapočke <laughs> sa aj tak nejaký dar nevyrovná. <laughs> Veru tak, červená čiapočka. <laughs> Tá ti ale pristane. Tuším, ťa budem volať červená čiapočka. Nedbám, Will Smrek. E, veď sa i ja podľa stromu volám. Celý život stromy stínam. Prečo by si sa ty podľa čiapočky nevolala? No, Nebudem už zdržiavať. Ale kdeže máte tak na ponáhu? Pôjdem, Veru. Robota ešte čaká. Veď sa inokedy zastaví. Už teda veľa šťastia. A príďte zás. Ďakujem, Ujo Smrek, za dary. Dovidenia. Dovidenia vám, dovidenia. No čiapočka, Pokus tej torty. I mliečka mám čerstvého. Napísať, dieťa moje. Ďalej. Dobrý deň vám. Dobrý deň, Jodo. Vítajte, čo dobrého nám prinášate? A, e, dozvedel som sa, že máte nové dievčatko. Červenú čiapočku. Veru. E? Sused Smrek takatku nazval. E, tak teda červená čiapočka. Všetko najlepšie k tvojmu sviatku. <laughs> To tuto eh, cukríkov som ti priniesol. Ďakujem, ujadu. <laughs> Sadnite si u nás. Z torty vám odkrojím. Ó, z torty, no, <laughs> neohrdnem. <laughs> O, tá, tá je ale, tá je ale dobrá. To na moju počesť. Áno, tak, tak to preto je taká, mm, taká dobrá. No, prišiel som suseda kvôli čiapočkinej starej mame. A čože je s ňou? Ale nič vážne. Iba ju ako si v boku kole a palec na nohe omína. E, tak e, som si pomyslel, e, či by reku čiapočka nemohla... Pravda, že hneď pôjdem starú mamu pozrieť. Ani včera som u nej nebola. Veru, cerka moja, len ju choď pozrieť. No a ja už tiež, Vary, pôjdem. Čože iba tak nakrátko. І сусід Смрик Болібанаско. Е, Роботисту виля. Дерева треба наготувати. Ну, майтеся добре. Довідення. Dovidenia, Ujko, a ďakujem. Довідення, довідення. No, počia, počka. Nahotujem koláčikov, odnesieš ich starej mame. Áno, mamička, i hrnček masla pribaľ. Stará mama ho veľmi rada. Tak. Tu sú koláčiky, maslo, jablčka a trochu medu. Pekne v košičku. Chod, dieťa moje, a pozdravuj. Dobre, mamička. A daj si pozor, najmä cez les. Nič sa neboj, veď cestu poznám. Jojojojojoj, ale som si riadne schrupol. Mm, ňam, ňam, ňam. Chyba čo ma ten buchot dreva zobudil. Zase to tu smrdí prácou. Kvôli prekliatým drevorúbačom si nemôže statočný vlk dlhšie pospať. Joj. A jak tak strašne rád spím, lebo sa mi o krásnych veciach sníva. Da kedy aj o guláši. Juj, ten mám veľmi rád. Taký, taký dobre opaprikovaný. Joj, škoda pomyslieť, lebo hneď sa mi slinky zbiehajú. Mm. Dobre by bolo sa po niečom obzrieť. Fíha, a to je čo? Slniečko, ty svieť nám dnes, la la la la la la la, tebou vonia celý les, la la la la la la la. či ešte spím a snívam? Musím sa poštípať. Joj. Dievčatko. <laughs> Dievčatko. Mňam. A kde je? Veď je to Katka. Joj, keby tu tí drevorúbači nevyrušovali, to by bola pochúťka. Zaraz by som ju zožral. Mňam. Hej! Dievčatko! Vlk! Ale mňa sa nemusíš báť, Katka. Vy, vy ma poznáte? <laughs> že, dievka moja, neboj sa. Ja som dobrý vlk. Povedal by som <laughs> taký, taký hravý vlčko. <laughs> Hravý vlčko pravíte? No veru tak, veru mm. tak. A kdeže máš namierené kde? K starej mame. Čo, ideš ju pozrieť? Hej, ako si sa rozchorela. Aj koláčik jej nesiem, masla a medíka. No, no, no, vzorná vnúčka si ty, vzorná. A vy? Kde ste sa vybrali? Na huby? Ale vybaj, že horký, že na huby. Veď za ní niet. Už dlho nesprchlo aj keď veru, pod zuby som si dačo dal. Tuto e, s koláčikou vám ponúknem. Aha, ďakujem, Katka. Koláčiky nejem, z tých sa tučinie. Ja radšej takto mesíčka, takú čerstvú, mladú pečie nočku, no to by som si dal. Hmm. Tu nemá môj ovok. E, tak ja už teda idem. Ale veďže počkaj, no. A ďaleko býva stará mama? No, je to veru dosť ďaleko. Musím prejsť cez celý les, celú dedinu a až na konci za mlinom je jej chalúbka. Je, je, aha, už viem, no hej, hej, hej, spomínam si, pravda, že... Tam býva tvoja stará mama. Vidíš? A ja ju vlastne idem pozrieť. Ozaj? No ozaj. A ktorou cestou ideš ty? Hm, tady to, po chodníčku. No, no, a ja pôjdem tam krížom cez čistinku. Spravíme preteky, dobre? Kto tam bude prv? No, tak sa majú. Ale Ušiel. Už čože, idem si ja svojou cestou. čiapočka prichádza. Čiapočka. <laughs> Starú mamu ideš pozrieť. Dobrý deň. Hej, Navštíviť ju idem, ale <laughs> nebudem vás pri práci zdržiavať. Dobre sa tu majte. Dovidenia, dovidenia, Kadla. A daj na seba pozor, čiapočka. Ja Len, joj no, musím si trochu vydýchnuť. Veď aj tak mám riadny náskok. Dievčatko tu ešte nemôže byť. No, tak, tu máme mlin. Áno, áno. No. A v tom ďalšom domčeku býva stará mať. Pekne potichúčky sa tam priplazím a starú schrúmnem. Najprv ju a potom ako bombónik dievčatko. No, tak pekne po poriadku. Horsa nalup. lup. Kto je tam? Kto to klope? Kto je tam? To som ja, stará mama. Kto? No preca ja, vaša vnučka. Ty Katka? Áno. Ej, tvoj hlas sa mi nepozdáva. A trochu som, <laughs> trochu som zachrípla. Otvor si, dieťa moje. Nie je zamknuté. Áno, stará mama. Och, och, čo si to ty za príšeru? Veru som ako príšera, ha, ha, ha, ha. A navyše hladná, zožeriem ťa. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. <laughs> Mniam, mniam, mniam. Tak najgorszy głód som zahnal. Mm. Po trojdniowom płoście aj stara mać dobre padła. Troszku twarda, ale dobra. Uf, uf, oj. Ale tu się... <gasps> Nie ma aż dwie moty chytają. Ale zaspać nie możemy. lebo dievčatko tu môže byť každú chvíľu. Musím ho chytiť do pasce. Prezlečiem sa za starú mamu. Najprv si dám na hlavu šatku, joj, ale ktorú? Sivú či hnedu? Hm, hádam hnedu. Tá mi lepšie pristane. No, počkaj, kde je tu zrkadlo? Aha, hej, hej, veru hnedu. No, tak ešte okuliare. Joj, no veď som ja celá stará mať. Joj, no celkom ako stará mať. Fíha, už sa blíži, chytro do postele. to? Ja stará mama, tvoja vnúčka jediná. Ty si dieťa moje. Otvor si, nie je zamknuté. Dobrý deň, stará mama. Ako sa máš? No, trošku lepšie, dieťa moje, ale ešte stále som nie v poriadku. Chúďa moje zlaté, Vraj ťa aj noha bolí. Veru aj laba, e, vlastne noha, pravdu máš, moje dieťa. Koláčikov som ti priniesla? No, no, dala by som si. Také dobré, voňavučké. Nech sa ti páči, podám ti. Iste si zoslabnutá. Joj, hej, hej. Mia, mia, no, tak dobré sú, dobré. Aké máš veľké zuby. To, to, to tej choroby mi podrasli. Ale netráp sa ty s tým netráp. Keď mi zdraviem, zmenšia sa mi. No, no, a nechaj tie koláčiky. Nebudem už joj. Fuj, ne. Polož ich na stôl. A poď ku mne laškať, poď. Môžeš mi aj ubolené telo pomasírovať. Je pravda, že stará mama? Už idem. Ale aké máš veľké oči. To, to, aby som ťa lepšie videla. A aké máš veľké uši. To, aby som ťa lepšie počula. A aké hrozné, strašné ústa. To, a mi sądzia moro lepszy jest jest. Pomocnie! Do baroma. O, wycisz skoczyła po skubniami. Daj małaszku. Ech, patrz, maga Akasi. Tak ty ty da tak to wrócisz. Ja, Ja Janisz, pomocz! Ja nie. kumasz, prejuczku. Tak, no. Tak, aj po ňom. Ďakujem vám. Prišli sme v poslednej chvíli. A, a stará mama kde žije? Vo vlkovom bruchu. Ja? Tak mu chytro musíme rozpárať, aby sa nám nezadusila. Tak, no, no, no, no, podajte. Ja, Stará mama, oh, mama. Je ešte omráčená. Čože je? Kde som to? Upokojte sa, už je všetko v poriadku. Oh, ďakujem vám. A, a vy sa tu... Vy ste sa tu kde nabrali? Prišli sme vás pozrieť, keď sme zrazu zazreli, čo sa tu robí. Zachr- zmenili. Vďaka vám, vďaka. Potvora pažravá vlčisko si. Ľudí sa mu zachcelo. Zúbky si vylomil. Hlavne je, že, že všetko sa dobre skončilo. Vlčiu kožu vyčistíme a môže vám poslúžiť na miesto koberca. Neviem sa ešte z toho spamätať. Ale no, no, no, no, no, veď je už dobré. Ah. <laughs> no, nebojte sa, stará mama. Čajíku vám navaríme, medu doň dáme, koláčika zahryznete a zas bude všetko v poriadku. Pravdu máte. <laughs> a ty červená čiapočka, pomaly sa poberaj domov, lebo sa zotmie a mamka sa bude od teba strachovať povedz, aby som ešte starej mame pomohla. Netreba, dieťa moje, veď už nič nepotrebujem. Nezdržuj sa. A nezabudni ma zas prísť pozrieť. Prídem, stará mama, hneď zajtra. Tak teda, dobre sa tu majte. A vám, ujo Smrek a ujo Dub, ďakujem. Ale nie za čo. Eh, dobre sa maj, dobre sa maj. Dovidenia, dieťa moje, dovidenia. dovidenia. ty svieť nám svieť na maľovanú lúku. Nech je šťastný celý svet, podaj kvetom ruku.